Və bunun hikməti bundadır ki, bu mövsümə və bu mərasimə yetişən hər bir insan, hər bir qul, müsəlman qul öz savablarını artırsın və salih əməllər etməklə öz imanını sabit saxlasın. Və bu mərasimlərdən eləsi var ki, gündəlik, hər gündə, hər gün təkrar olunur, yəni gündəlik təkrar olunur. Məsələn, 5 vaxt namaz kimi. Allah qala qullarına 5 vaxt namazı məscidlərdə vacib buyurub. Və qul 5 vaxt namazı məscidlərdə qılmaqla ilk növbədə müsəlman qardaşları ilə ünsiyyətdə olur və həmçinin də cəmaat namazı tək qılınan namazdan 25 dəfə fəzilətlidir. Və bu mərasimlərdən eləsi var ki, həftədə təkrar olunur, həftəlik təkrar olunur. Və bu da cümə namazıdır. Və bildiyimiz kimi cümə namazının böyük fəziləti var. Və qul, insan, müsəlmanlar cümə günü yığışırlar məscidlərə, mucizəyə qulaq asırlar, faydalanırlar, imanlarını artırırlar, elm alırlar, bilmədiklərini öyrənirlər. Və həmçinin də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim cümə günü üsl edib, məkidə getsə, cümə namazını qılsa, o, onun keçən, gələn cüməyə qədər günahları, kiçik günahlara bağışlanır. Bunlar hamısı Allahın lütfündəndir. Və həmçində bu mərasimlərdən eləsi var ki, hər il təkrarlanır. Məsələn, Ramazan ayı, həc, həc ibadəti və həmçinin də Qurban bayramı, Ramazan bayramı və s. illik təkrar olunan mərasimlər və, və mövsümlər vardır. Və bunun da məqsədi qulları, qullar yaxşı əməl görməkdə yarışsınlar, ibadətlərini çoxaltsınlar və həmçində böyük savaba nail olsunlar. Budur hikmət. Və bu mərasimlərdən birini artıq biz geridə qoyduq və bu da Ramazan ayı idi. Və Ramazan ayında kim qazandısa Allaha həmd etsin buna görə və kim itirdisə yalnız özünü qınasın. Və hal-hazırda biz daha bir mərasimin və daha bir ibadət mövsümünün mövsümünə yaxınlaşırıq. Və artıq zilqirdə ayının son günləridir və qarşıdan zilhiccə ayı gəlir. Və zilhiccə ayının ilk 10 günü digər günlərdən ən fəzilətli gündür. Və bu günləri Allah Taala ilin digər günlərindən üstün etmişdir. Və necə ki Ramazan ayının son 10 gecəsi ilin bütün gecələrindən ən fəzilətli gecə sayılır və həmçinin də 10 gecənin içində də Qədir gecəsi, eləcə də günlərin içində də, ilin günlərinin içində də ən fəzilətli gün Zilhiccə ayının ilk 10 günü və xüsusilə də Arafa günüdür. Arafa günü də bu 10 günün içində ən fəzilətli gündür. Və bu günə yetişən hər bir müsəlman gələk bu fürsəti əldən verməsin. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin ashr. And olsun dan yerinə. Fəcrə Allah Teala and içir. Və and olsun 10 gecəyə. İbn Kəsir, Abdullah ibn Abbas, İbn Zubeyr və sair sələflərdən bu ayədə nəzərdə tutulanın, yəni 10 gecənin Zilhiccə ayının ilk 10 günü olmasını deyirlər. Və Allah Taala bildiyimiz kimi məxluqatlarından istədiyinə and içər. Və Allahın and içdiyi məxluqat Allah Taala o məxluqatı əzəmətləndirmək üçün and içir. Və Allah Taala bu ayədə dan yerinə and içdi. Çünki dan yeri bildiyimiz kimi mələklərin dəyişdiyi bir vaxtdır. Fəcr namazının vaxtıdır. Və həmçinin də and içdi 10 gecəyə. Və bu da təfsir alimlərinin rəyinə görə Zilhiccə ayının ilk 10 günü nəzərdə tutulur. Və bu günün böyük fəziləti var. Və bu gündə edilən ibadətlər digər günlərdə edilən ibadətlərdən Allaha daha sevimlidir. Yəni, bu günlərdə edilən ibadətlər kimi Allaha daha sevimli olan ibadət yoxdur. Buxari Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma'dan rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir, Məl əməlu fi əyyəmin afdalu minhə fi hədihil aşri. Allah qatında zilhicə ayının iş 10 günündə yerinə getirilən əməllərdən daha fəzilətli, daha üstün əməl yoxdur. Və sahabələr soruşdular ki, Qalu vələl cihədu Dedilər ki, cihad da üstün deyilmi ya Rasulullah? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ Hətta cihad da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yalnız o kişidən başqa ki, malı və nəfsi ilə evdən çıxar Allah yolunda cihada və heç bir şey qayıtmaz bundan. Və bu hədis dəvət edir ki, Allah qatında Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən əməl kimi daha sevimli əməl yoxdur Allaha. Hətta cihad da. Yalnız cihadın bir növ istisnadır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi buyurdu ki, öz malı və nəfsi ilə Allah yolunda çıxar və heç də qayıtmaz. Yəni bu əməl bircə Zilhiccə ayında edilən 10 10 gün, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən əməldən üstündür. Amma digər cihadın növləri isə e, deməli, zilhicə ayının ilk 10 gündə edilən əməllər ondan daha üstündür. Və bu günlərdə istənilən bir salih əməl Allah tatında sevimlidir. Allahın Allah üçün sevimlidir. İstər nafilə namazları olsun, istər fərz namazlarına, e, deməli, fərz namazlarını gözəl şəkildə yerinə yetirmək, cəmaatda yerinə yetirmək, və həmçinin istər Quran oxumaq, istər zikr etmək, təsbih, təhlil, təkbir, hər bir əməl, adi bir salih əməllə dəvət, Allah yolunda dəvət, qohumlu qalamələrini yaxşılaşdırmaq, gözəl əxlaq, hər bir yaxşı əməl, bu günlərdə edilən hər bir əməl Allaha sevimlidir. Və həmçinin salih əməllərdən biri də orucdur. Və oruç tutmaq da olar bu günlərdə yalnız bayram günü, yəni 10-cu gün istisna olmaqla 9 günü oruç tutmaq olar. Və bu günlərdə edilən əməllərdən biri də zikirdir. Yəni Allah Taala zikri xüsusilə qeyd edir bu günlərdə zikr etməyi. Quran-Kərimdə buyurur Allah Taala: "Liyəşhədu mənafi'a lahum və yəzkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin." Qoy onlar öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar və məlum günlərdə, yəni Zilhicca ayının ilk 10 günü Allahı zikr etsinlər. Və bu ayədə əyyəmin məlumət deyiləndə dedikdə Zilhicca ayının yəni cumhur alimləri rəyinə görə Zilhicca ayının ilk 10 günü nəzərdə tutulur. Və ona görə də bu günlərdə zikr etmək, təsbih, təhlil, yəni təsbih, subhanallah, Elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber demək və bu zikri çoxaltmaq və xüsusilə də imkan daxilində səsi azca qaldırmaq yaxşıdır, bəyənilir. Buxari rəvayət edir ki, İbn Ömər və Əbu Hureyra radiyallahu anhuma zilhiccə ayının ilk 10 günü girdikdə bazarlara çıxardılar və təkbirlə, yəni Allahu Ekber deməklə səslərini qaldırardılar və insanlar da onların səsinə səs verib təkbir edərdilər. Və bu ayda əməllərin fəzilətli olması həqiqətən də Allahın lütfüdür. Yəni Allah Taala bu ayda həcc eləməyə imkanı olmayanların məhz bu cür, bu yolla, yəni bu, bu ibadətlərlə samava nail, böyük savaba nail olmasına olmasını e, hikməti bundadır. Yəni, bu ayların, bu 10 günün fəziləti odur ki, həcə gedə bilməyən insanlar da, müsəlmanlar da savaba nail olsunlar. Və həmçində bu gündə Arafa günü vardır. Və Arafa günü bu 10 günün içində ən fəzilətli gündür. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Afdalul əyyəmi yevmu Arafə ən fəzilətli gün Arafa günüdür. Və bu günü oruç tutmaq böyük savablar. Necə ki, hədisdə gəlir, Arafa günü oruç tutmaq bir il əvvəlki və bir il sonraki günahları bağışlayır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Siyamu yevmi Arafə əhtəsibu aləllahi ən yukəffirə sənətəlləti qabləhu və sənətəlləti bə'dəhu. وصيام يوم عاشوراء احتسب على Allah en yukafira senetelleti qabləhu. Arafa günü oruç tutmaq Allahdan istəyirəm ki, bu oruc bir il əvvəlki və bir il sonraki günahları bağışlasın. Və aşura günü oruç tutmaq isə Allahdan istəyirəm ki, bir il əvvəlki günahı bağışlasın. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin duası da qəbul idi. Və bu oruc həcdə olmayanlara aiddir. Amma həcdə olanlar isə Arafa günü oruç tutmurlar. Onlar çünki Arafa günü dua etmək və zikr etmək günüdür. Yəni, bu gün həcələ, hə, hə, həcə gedənlər, həcə edənlər Minadan Arafaya gəlirlər və həc Arafada başlayır. Və bu günü çoxlu dua eləməlidirlər. Və ona görə də onlar özündə güc toplasınlar deyə oruç tutmurlar tutmurlar. Və bu gün, Arafa günü, Arafada olanlar Allah Teala onlarla mələklərin yanında özünü öyür. Və Allah Teala necə hədisdə gəlir, Allah Teala dünya səmasına edir, enir və deyir: Bunlar mənim qullarımdır. Saçları dağınır, toz torpaq içində gəliblər mənim rəhmətimi umurlar və mənim əzabımdan qorxurlar, hansı ki, məni görməyiblər və əgər görsələr necə? Və ona görə də Allah taala bu günü, necə hədisdə gəlir, ən çox oddan azad olan insanlar məhz bu gün olur. Və həmçində ən xeyirli dua Arafa günü Arafada edilən duadır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Xeyrud duai duau yevmi Arafə. En hayırlı dua Arafa günü edilen duadır, Arafa'da. qultu وَخَيْرُ مَا قُلْتُ min qabli مِنْ قَبْلِ لَا Allah إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ mulk لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ hu عَلَى kulli şeyin قَدِيرٌ Ve mən və məndən əvvəlki peyğəmbərlərin dediyi ən xeyirli söz də La ilahe Allah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir zikridir. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur, təkdir, şəriki də yoxdur. Mülk onundur, mülk sahibidir, həmd onadır və o hər şeyə qadirdir. Yəni, bu zikri demək ən xeyirli sözdür. Həmçinin bu zilhiccə ayında, bu zilhiccə ayının ilk 10 günündə qurban bayramı vardır. Və qurban bayramında artıq hacılar Arafadan, Arafada dua etdikdən sonra həccin digər ərkanlarını yerinə yetirmək üçün Məkkəyə gəlirlər. Həmçinin, həmçinin qurban kəsirlər. Yəni, həcci tamamlayırlar bu gündə. Və həmçində dünyanın hər yerində də müsəlmanlar, imkanı olan müsəlmanlar qurban kəsirlər, qurbanlar kəsirlər. Və qurban günü, qurban bayramı günü, necə ki, hədisdə gəlir, qurban kəsməkdən daha fəzilətli bir əməl yoxdur. və qurban kəsmək istəyənlər qurban, qurban bayramı günü qurban kəsmək istəyən və yəni niyyətində olan insanlar zilhiccə ayı girdikdən sonra gərək öz saçlarından və dırnaqlarından götürməsinlər. Yəni zilhiccə ayı girdiyi gecədən etibarilə 10 gün ərzində, yəni ta qurbanı kəsənə kimi qurban kəsmək niyyətində olan müsəlmanlar öz saçlarından və dırnaqlarından götürməsinlər, götürməməlidirlər. Və bunun hikməti də özlərini həcdə olanlara bənzətmək və həmçinin də onların halına şərik olmaqdır. Və imkanı olan kəsin qurban kəsməyə, kəsməyin hökmünə gəlincə isə alimlər bu, bu məsələdə iki rəylədilər. Bir çox alimlər deyirlər ki, imkanı olan gərək qurban kəssin, vacibdir. Və əgər imkanı ola-ola qurban kəsməsə, günah qazanar. Və digər alimlər isə deyirlər ki, imkanı olan qurban kəsməsi sünnə müəkkədə, yəni müəkkəd sünnələrdəndir. Amma yenə də imkanı olanın qurban kəsməsi kəsməsi daha yaxşı olar. Çünki dediyimiz kimi bu gündə qurban bayramı günü ən xeyirli əməl qurban kəsməkdir. Və həmçinin də Allah Taala necə ki ayədə gəlir, Allah Taalaya yəni onun ətindən və ya qanından çatmaz. Allaha çatan yalnız bizim qəlbimizdəki təqvadır. Və Qurban bayramından sonra təşrik günləri gəlir. Və təşrik günləri Zilhiccə ayının 11-i, 12-si və 13-cü günləridir. Və qurban, qurban kəsən qurban e, deməli bayram namazından sonra qurbanını kəsməlidir. Yəni qurban günü, qurbanla bayram namazından əvvəl kəsilən qurbanlar qurbanlıq sayılmır. Və qurban kəsə, kəsmək istəyənlər bayram namazından sonra ta ki e, e, deməli əyyam-ü təşrik, təşrik günlərinin sonuna kimi öz qurbanlarını kəsə bilərlər. Yəni qurban bayramı da daxil olmaqla 4 gün ərzində kəsə bilərlər. Və bu gün də, necə ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir ki, təşrik günləri yeyib, içib Allahı zikr etmək günüdür. Və Allah sana Quran-ı kərimdə buyurur, وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Sayı müəyyən olan günlərdə, yəni zilhiccə ayının 11-i, 12-si və 13-ü Allahı yad edin. Və Allahı yad edin dedikdə, burada ilk növbədə fərz namazlarından sonra təkbirlər nəzərdə tutulur. Yəni, fərz namazları bitdikdən sonra təşrik günləri müsəlmanlar təşbir edirlər. Və həmçinin də qurban kəsəndə də Allahın adını çəkirlər. Və həmçinin də yiyəndə də Allahın zikr edib yiyirlər, Allahın adını çəkib yiyirlər. Və bu ayın böyük fəziləti var gördüyünüz kimi, qardaşlar. Və müsəlman gələk bu fürsətləri əldən verməsin, faydalansın. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Möhtərəm müsəlmanlar, aqil insan, aqil müsəlman gərək bu fürsətlərdən, bu mövsümlərdən, bu ibadət mərasimlərindən xeyirlə faydalansın, yaxşı faydalansın və bu günləri ötürməsin və qafillərdən olmasın. Çünki insan bu dünyada ötürdüyü hər bir əmələ görə, buraxdığı hər bir fürsətə görə ölüm ayağında və qiyamət günü peşmançılıq çəkəcəkdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Hətta izə caa ahadahumul maut qala rabbirci'un." Nəhayət onlardan birinə ölüm gəldiyi zaman deyə: "Ey Rəbbim, məni geri qaytar." "La'alli a'malu salihan fima tarakt." Bəlkə tərk etdiyim yaxşı əməlləri indi edir edərəm. فأوجه قمته إلى جفله كلا خير إنها كلمة هو قائلها Onun dediyi ancak boş bir sözdür. وَمِنْ بَرَائِهِمْ بَرْزَقٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Onların arkasında diriləcəkləri gülə qədər bərzəq aləmi vardır. Və gördüyümüz kimi insan ölüm ayağında buraxdığı hər bir fürsənə görə peşmançılıq çəkəcək. Amma indi isə nə belə ki, dünyadayıq, bu fürsətləri əldən verməyək. Baxın, az öncə Ramazan ayı keçdi, indi həc gəlir, həc mərasimi gəlir, sonra yenə Ramazan gələcək. Yəni, vaxt çox tez gəlib keçir, biz solunmur, beləcə ömür gedir. Amma insana qalan isə onun salih əməlləridir. Və insanın geridə qoyduğu, hər bir saat, hər bir saatda Allahın haqqı var. İnsanın bir vəzifəsi var. Və insan bu vəzifələri yerinə yetirməsə, o zaman insan xəsarətə uğrayanlardan olacaq. Və buna görə də qardaşlar, bu fürsətlərdən istifadə edin. Zilhiccənin bu o, o, ilk 10 günündə zikirləri, ibadətləri ötürməyin. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Allah bizi bu dində sabit eləsin. Amin. Və Allah bizi tövhid üzərində yaşadıb, tövhid üzərində öldürsün. Amin. Allah təala bizim xalqa hidayət versin. Amin. Və o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkir, Allah təala onlara kömək olsun. Amin. Və Allah təala xəstəsi olan olan müsəlmanlara şəfa versin. Amin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون